հայ ժողովրդական հեքիաթներ։ Լուսնան մթեն աշխարհքը։ Մի մարդ մինգել մին կնեգ եննում, տահանց խոխաչի ինում։ Տահան գյուդում չնթահին չանեն։ Այդ մարդս կանամատ համին հերուտեղ մին պարավ կա, թիլիսիմավ ամմն հինչ կարող անե վեր խոխայինի։ Երա գնում գնում այդ բռավեն կոշտը։ Բառավը ռուսեն տական իրեք խնձոր ատուսոնում տամ այդ մարտին խնձորն մինի մծային ու մինի մաշնակ մինի կուչուր։ Բառավը խնձորը տամա համելասմա ոչ միննելա կծես ուչ օտես։ Տահանք իրեք անել տղա են տառնալակա։ Այդ մարդը խնձորը յորաոնում հղեինում։ Հղեննի դիմանում չի, ոզմա գիտա թա, որ խնձոր են կծե, ինչ կտերնա։ Կուջուր խունձորան մի խրեկ կծում օտում մնացածը տնում ջուբումը։ Կինամա հսնում տոն, մի քանի ամս վերանցակենում երկու խնձոր, երկու սաղ տղա ընտերնում։ Այդ կսած խնձորն էլ մին կսած կտս տղայա տերնում։ Այդ տղեկը մծանումն, մծանումն մզ մծ խոխիկ տերնում, տած մի մզ լա բաղայնում։ Բաղեն խնձորը միշտ պկասում ար։ Տողորանցը մծը կինամա վեր քշերը Ղարաուլան է տեսնախնձորը հովա քաղում տանում։ Քինամա բաղումը պրանվում, կարմչի զորթյուն կենա, քոնը տանամա։ Մաշնակրելա կենամ, էլա կարմչի, կտզը վեր կենամա, մաննը կտրումա, երան աղացում, հանցու քոնը տանեվիչ։ Քերեն կեսումը տեսնումա մի մած օշապ, նիմտա բաղը։ Մի մած խնձորի ծարպոկեց, շիլակեց տարավ, քրծեն գաթավը նիմտավ, մի զոր քար տերավ գաթումը, էլ ուրվացուչ։ Տղան այդ վեր տեսնումա, քնամա հորնասում, հրտը որանցն հետ կենամա էդ քարեն կոշտու քրծեն ռխան քարը երնոնում տեսնում մի մծ վեր քենդիրեն պիրում մստղենանա կապում վրան կախտամ մստղան վեր կենամա վերեն տակեն հսնում սասանում թավայ էրից էրից էրից ցիկեն տամ տրանտ յետտուսոնում մաշնակնելա կենամ էլ հաթա վայ վայ էրից ցիկեն տամ տրանել դուսոնում կտս նասմա վերենց քինդիրան կապեք քցիկ վերը հենց վեր ես ասեմ էրից դուշ չոնիկ պես կթողեք քուջուր տղեն վեր գցումն վերը ասմա էրից էրից քենդրը պես ընթողում տա կենամա մինտան տորնը պես անում տեսնում մին 24 կալխանը հոշապ կոնելած կշտնել մի ղաշեն գաղճիկ նստած գյուլբայանում այդ աղջիկը թա ախպեր ախպեր ետ դերքինա Էս հաթը սկսանող տկլխան է օշապը երակնական քզոտ է։ Տղան թա ես օշապը նանավախում ջում, ասը տեսնամ հիշտեղա նրա օժը։ Աղջիկի թա էնա են գոլը ու թաղեն շուշի մաչին։ Տղան թխումա այդ շուշան կոտրում ծրև տամ, օշապը ճոլոմ կոտոլավ երակենում, աշկերը պենում, թա էսա մի քանի օրա մարդու մեջ չի գրքստակնինգալ։ Ստղաս մրթավ է տակյամ։ Երկենամ սպանեմ ուտեմ։ Այդ տղեն ցերքեն էլ մին կոպալայնում, պտոկո ծանդր արկատ կոխած։ Օշապը այդ խոսքեր կնասումա, տղան կոպալավը կախեն մհը թխումա, օշապը ստակումա։ Դրանա հետը խելլա տեղ վերքին ըմա մին տամ մղակելապեցանում տեսնումա իրես նոխտը կալխանը մեն օշապ կոնելած կշտինել ինդի մին ղաշանգի աղջիկ նստած գյուլբյանելիս Այդ աղջիկը տղեն թա չելրա փախեր։ Այս սահատը սիրեցնող տոկլխանը օշապը երակնական գզոտ է։ Տղանթա ես ուշապենան ավախմչում։ Մինջա ասետս նամ նրա ուժիշտեղա։ Աղջիկիթա ենա շուշի մաչին։ Կողքը ու թախումը տիրած։ Տղան թխումը ճուշան կոտրում։ Օշապուս զրտնանամա թա ես ինչ դա պենա։ Մինքան օրա վեր մարդու մեզ չի ինգալ կրկստակը։ Դու լհա քովնա ոտս եկալ։ Ես հաթս երկկենամ քզոտեմ։ Վրտի ասում տղան կոպալավը թխումը օշապեն սպանում։ Տխիլա տղան կենամա մի ընտան մղակել պեցանում ես իմ տստում 48 կլխանը մին օշապ կոնիլած, մին շատ ղաշանգել կողքն նստած գյուլբանելիս։ Աղջիկը տղեն թա ճելրա փախեր, ես հատս 48 կլխանը օշապը երակնական կս օտը, տղան թա ես օշապը նրա վախնչում դու ինձ ասը տեսնամ, նրա ուժը հիշտեղա։ Աղջիկը թա ենա կողքը ու թախումը մի շուշակա, նրա մաչինա։ Տղան նեյա մնում կողքը ու թախը թխում շուշան կոտրում, Օշապոց զրտնանը մաթաթղեն մուտանա օտը տղան կալխեն թխումա սպանեն։ Դրանա հետը իրեք ուշուպներեն վսկղեն ապրանքլո խովակմա վրեն առաջը ըղջիկորասնեն հտը տանում։ Քենդերի տիերան կցումն լող կպոտումա ցիկենտամ պիսերցնում երկու ողջիկորասներ վեր տուսնոնում մնամա ինքնան 40 տոկալխանը ուշապին կշտի աղջիկը վեր ամմնա կուճուրն ու ամմնա ղաշանգն այնում Ախբերքը Տիերան ցեն ընտամ թա ծզանա մնակ մին հոգի ինք դուսուննական։ Հու օզմա թողքյա։ Աղջիկը տղեն ասում տուտուսիկ, տղան էլ աղջիկանը վերջը, տղան աղջիկանը վերջատ ասում տուտուսիկ, աղջիկը թա լավ, ես դուս կգամ։ Դու կքենաս ես ինչ տղը մին ախբերքա։ Մին սև էց, մին գել մին սիպտակ էց, միշտ կյամանը տեղ ախբերան ջուր խմում։ Լոկ կտաս երինիս էդ սիպտակ էցի մաշկը նստես, քս դուսաուննական լուսաշխարը իսկ վեր շիլինգնից սվեցի մաշկն նստես դուսաունական ավելի մթեն աշխարհ Աղջիկանը քենդերան կապումա ցիկեն տամ դուսոնում ինքը քինամա այդ ախբերին կոշտո լոկ տամ երենում սիպտակ էցի մաշկն նստում սվեցի կյամա տրան հարոտան վրկցում տղան քինամա մեն պրավոտոն նեմոնում ջյուրզում Պարավն ասում է բալամատաղենի ջուրիշ տղանա ջուր չկա։ Տղան ասում է թա բա ձեր քաղաքը մխը ջուր չկա պարավաթա ախբերին աշկը մին օշապ կապալա ամմնուր մին աղջիկի ատանուն վեր մին խրեք ջուրատա սոր թակավերն աղջիկանը հերտնա տղան կենամա դուս կամ ախբերին կոշտը դստում թակավերն աղջիկի լեհա օզմն թատան ուշապեն ուշապը մուտանամա ասմա պատարնդիկած Օշապուտովը ատուհուս ինչուս ինչիլլատ մլլատս վեր ռիսկս անեմ ինձ ասում պատարնդիկած Տղան ձերքեն գոպալավը ուշապն կլխն թխումա, օշապն էրնա փլալոմա։ Փլալոմա բրծնու վերինգյում հոգին փչում։ Թակավերը նախջիկը церքը կողոմա առնեն մաչը, տղեն հալավը պսիրցունում, դոլվեն церքավը թխում, церքեն հետը թողում իրան։ Խաբարը հսնումա թակավերեն թա ուշապեն սպանալը աղջիկանը տզադալ։ Թակավերը վեր հրցունումա թա հուա ուշապեն սպանալ Շատ ջահել տղեկ են կինամ ասում ես եմ սպանալ, ես եմ սպանալ, աղջկանը դե լզադալ։ Էլ կարմ չինգիդան թա ու շապեն սպանողն ու թակավերեն աղջկանը զադողը հովայելալ։ Աղջիկը լողջին ջարգա վննա կցնում, հլավնեն պիսերցնելավ կինամա տղեն կթենում, ծենտամ թա ապա ապա հասե ինձ զադողը։ Հարը տղեն հրցնում աթակս, ինչ լևոթուն անեն վրտույի մղջկանս զադալս, տղան թաղվես մին պենել ոզմչում, մնակ ինձ դուս կալիկ լուս աշխար։ Ակավերն ասումա, են այս ինչ տեղը մին զումբրուտ ղուշկա, դրա ճոտերը ամմնտար է մինոց կյամահոտում, որ դու կարես էտ ոցին սպանես, ճոտերը նզադես, էտ ղուշուքս դուս կոնե լուս աշխարքը։ Տղան հղեյանում քինում էտ տեղը, դեսնմա ոցը նորա ծարրավը պիցրանում, ոզմալ հա ղուշեն, բյունան մուտանա ճոտերեն օտե։ Ձերքեն կոպալավը թխումա, օցին սպանում վրկցում։ Ոչնել վերքեց հացալալ մին ճղացակար պիրալ, թա օցին իրա վրկցի սպանը, տղեն վեր տեսնումա օզումա թա տրա կխնկցի ճոտերը պյունան, կլխնեն պիցրցունուման թա մամա մամա, տա մզ զադողնայլալ, տրա նիչկես։ Ուշու քարնեն հոլին վերակցում, տղեն թա քսիշ լոթոնանեն վեր իմ ճուտերս օցին ռխանը զադալս։ Տղան թա քզանա վեշ մին պենել օզում չում լայնստուսկա լուս աշխարհք Զումրուդ ղուշուտա քինա օխտու ողջարու դիմակ մինգել օխտու յոխա երկալ թվերս գաթումը նստե որտեղ ցակալթամ ընդեղ մին ողջարու դիմակ մինգել յոխա կկցիս բերանս Տղան գնամա օխտու ողջարին քոնու մորթել տամ դիմկնեն յորոնում օխտու յոխայել թխել տամ դիմկներեն նհտ տինում հիբումը կամ ղուշեն կոշտը ուշտրան յուրան թվերեն գաթումը լավ տղվարոմա յետնանելասում պենտկաս վախեսվիչ շատ երկան տղվել թրչումն անցկենում հենք դիմագնան հենք յոխան տամա ղուշին երկու դիմագնան երկու յոխան հեյբավը ցերքան վերակցում ղուշը Էլայացակալթամ տա յուրան բուդան կտրում ակցում պերանա։ Ղուշու լուսվին տակեն երկու բուտնել պահոմա, վեր քշանոմն ասումա հսենք դե երկած տղանթա վներս տմբրալա կարամչում Ղուշուլուզ վենտական տղեն մսի տուսաունում դինում կտրած տղը յուրան թփրան մինը պուկում քսում տղան լուվանոմա երկենում Ղուշու տղա դետա տերնում տղան էլ քինամա յուրան ախպորցու նակազատանում կուճուր աղջիկանը նհդ պսակվում հորոտանը տղեն տրոթունանում Օխտ ախբոր մին քուրը։ Օխտը ախբերեննում մինգել մին քուր։ Մինոր այդ աղջիկը վերտանան տուսակյամ, մինոշապ կյամա այդ աղջիկանը ասում թա դու քինել պիտիս ես ինչ տեղը Մին տան մաչի, ենա մի մռալ կա։ Նրան հացը շինիս ուտցնես, չայ քցիս խմցնես, տոնը սիրփիս, ամննա կի լավանաս, տանը պեները լող, հանես անցու այդ մռալը սղանա։ Այդ աղջիկը կինամ այդ խոսքերքը յուրան հորը ասում, հեր աղջկան ասում է, «Վեր մինգել օշապը կպտահե»։ Կյա իտի պեներասե, կասես պենչոնես կինադարդիտ։ Իտի մինքանի հետ այդ օշապը այդ աղջկանը պտահումա, այդ խոսքերքն ասում, աղջիկը խոսում չի։ Օշապը տրանը ցերկ չի քաշում։ Միշտ տրանջիհումա այդ խոսքեր կա ասում։ Մինորել այդ աղջիկն ասում է. «Այ քինականում տեսնամ, ես ինչ պենա է վերես օշապը միշտ ասում է»։ Մինորել տահղե այնում քինամ այդ օշապեն ասած տղը հսնում է մին պալատ, տեսնում է օխտը օթաղ վսկավ լիգի, մին օթաղում էլ մին մռալ վերը տիրած, կողքը օթաղումն էլ մին մռած խոխա էլավեր տիրած։ Էս աղջիկն ամեն օր այդ մարդին հացը ջուրը շինում ա, տոնը սիրբում, տանը պեները լոխանում, այդ մարդին լավ ուտուցնում, խմուսնում, վերջումն սղացնում։ Դրան այդ այդ աղջիկը մենգել խոխեն ա սղացնում։ Մինորեր այդ աղջիկը կյամա ասում ա, կինականում քաղաքով ա ինչ ուզում։ Այդ սղացած մարդն ասում ա, ինձ հետ մին տենակ կպիրիս, այն տղան էլ ասում ա, ինձ հետ էլ մի թութակ կպիրիս։ Դա որ կինամա քաղաք, համ տենակնա պիրում, համ էլ թութակ եմ այդ մարդը տենակը յուրանում որ յուրան սպան է այս աղջիկն ասում է բայ ես քեզ սղծրալուն որ քեզ սպանիս ասում է համը թողում չի որ յուրան սպան է դրան այդ այդ աղջիկը դրան ասում է քինենք իմ ծնողներս կոշտու ընդեղ ապրենք այդ մարդն ասում է իմ տեղս ստեղա որ ստեղաս դուսկամ էլ սաղ չմննական մարնլականում այդ աղջիկն էլ ասում է մեռնել չես մեռնել չես դուսիկ քինենք դա դա դուսակյամ քինաման Վերհսնում են այն մին աշխարհը, այդ մարդը մեռնում է։ Այս աղջիկը լաց այնում, լաց ետնանել, երկենում, կինամ էլա այդ պալատը։ Ընդեղ այդ տղանն ան այդ աղջիկի փսակումն, աղջիկը դրան յուրաոնում, կամ յուրան ծնողներն կոշտում։ Կամ ատեսնում հարը մարը բեքե, բրավաց, հելանգյաց, տան ծրծնում աթա, խետի բեքե փկ, տահանք թա պաշատ տարին է առաջ, մեզ մին աղջիկ այլել, իստի մին ուշապու պտահալա, օշապնասալա, ես ինչ տեղը ստիմի մռալկա։ Քինել պիտիս նրան հաց ու ջուրի շինիս տոնը սիրպիս, տանը պեները լոխանես, նրան լավ ոտուցունես խմցնես սղննականա։ Դրանայետը քեցալա էլ եկալչի։ Մենք նրա դերդան, նրա կարոտը քշիլան ստի հալվալնք, մաշվալ։ Դա ետա տերնում ասում, պայես ձեր աղջիկնում, տանք հվատում չն, ես աղջիկը յուրան կլխավը եկացը լող, նաղլանում, ստանք նոր նոր հովատումը։ Այդտեղ չգտրան այդ նշանածը յորաունում կամ իրանց նորին կոշտու, միասին, առոք, փառոք ապրումը։